Cəmaat namazını, sübh namazını cəmaatla qılmağın fəziləti. Və burada rəhməhullah Əbu Hureyra rivayətini gətirir. Və Əbu Hureyra bilirsiniz ki, rivayəti gələndə o saat götürmək lazımdır. Çünki Peyyambər sahasını dua eləmişdi onun üçün ki, Allahım Əbu Hureyra hifsini qüvvətləndir. Ona görə Əbu Hureyra rivayəti gələndə rahat götürülür. Çünki Peyğəmbərin duasındadır. Rəsul Salasın dua eləmişdir ona ki, Allahın hifsini qüvvətləndir. O sahabi buyurur, deyir ki, Peyğəmbər Salasını eşitdim, Təqduru salat əl-cəmi'i salat əxədikum vaxdahu bi 25 cüzən. Və təşdən mələfdir leyli və mələfdir nəhər fi salat əl-fəcri. Deməli, Deyir ki, Peyyambər sallallahu aleyhi buyurur, sizin cəmanat namazı sizin tək qılan namazdan 25 dəfə artıqdır. Və mələklər də gecə və gündüz mələklər var, hansı ki, növbə ilə dəyişirlər, onlar sübh namazı görüşürlər. Yəni, sübh namazı mələklərin dəyişən vaxtıdır. Və ikinci vaxtı da əsrdir. Və sübh namazı mələklərin görüşən vaxtlarından biridir və Buxuriyə radiyallahu anh e, deyir ki, sonra o sözü deyir, deyir, istəyirsiniz oxuyun, İnna Qur'an-ı Fəcr kənə məşhuda. Yəni, Fəcr namazından Allah sonunda İsra surəsinin 78-ci ayəsində. Və e, Fəcrdə, Fəcrin Qur'anı, yəni Fəcr namazı, orada oxunan Qur'an, yəni, öz xüsusi yeri var. Məqamı var. Və sonra burada Abu Dardan rivayətində deyir ki, e, deyir ki, bir gün Səlim deyir ki, Abu Darda girdi yanıma və gördü ki, məni namaz qılan hissləndi, qəzəbləndi və dedi ki, dedim ki, ey Abu Darda, nə üçün qəzəblənmirsən? Dedi ki, bəs mən bilmirəm, Peyğəmbər salsın ümmətindən tanımayan adamları, fəqət tanıdıqlarım hamısı cəmaat qılırlar ona görə. İşte görürəm ki, sən tək qılırsan. Yəni, Peyğəmbər səhəsə ümmətdən tanıdığımdan bunlar ki, həmişə görmüşəm cəmaat namazında. Və bunu göstərir ki, cəmaat namazının mühim, mühimliyi. Və sonra burada Əmmin Səhəşəlinin ayətində deyir ki, insanlar içində ən savabı çox olan odur ki, məscidə uzaq ola, məsciddən uzaq yaşaya. Yəni, daimi məscidə gələ, uzaq olduğuna görə. Məscidə yerə adımlar da çoxlar. Və ən savabda dərəcəsi çoxsa, çox dərəcəli adam odur. Və kim də namazı gözləyir, başqa namazı gözləyir ki, imamla məscidə qılsın, e, onun dərəcəsi gözləməyəndən əfsəldir. Və bunlar hamısı e, deməli, göstərir ki, sub namazını ümumiyyətlə e, cəmaatla durmanın fəziyyətidir. Düzdür, bu barədə hədislər çoxdur. Rəhməhullah burada bir neçə hədislə kifayətlənir. Məsələn, kim süfi cəmaatla qılsa bir gecə hamısını qılır. Həmçinin mələklər də dəyişən mələklər, onlar özləri geyib xəbər verirlər xaliqə. Hansı ki, xaliq bilir, və lakin yenə deyirlər. Və deyirlər ki, ya Rabbi, bəs qarşıladıq, növbəmizi dəyişəndə gördük ki, müsəlmanları namaz qılırlar əsr namazında. Və e, tərk eləyəndə də əsr namazında gördük ki, namaz qılırlar. Aydındır. O qardaşlar ki, gecikirlər namazlara, ona adı çəkilmir orada. Və gördük, yatdı belə, o üstə gördük, məşğuldur işlə, ibadətlə. Həmsin evdə olandı var. Və Sonra rəhəməhullah burada deyir Zöhr Nazir Həzrətindən. İnşallah bunlar qalsın gələn dərsdən inşallah. Allah bilir.